Igen, jó lesz egy ferikkel, a két helyre felszeg a postára, maradni akarok még az összeírás, akkor kitáltam, hogy ha lesz pénz, akkor veszek új számítógépet magamnak. Ilyen ötösre ösre nagyon, azt mondják, hogy nagyon jó lesz. am 5 most fogják kiadni novemberbe. Vagy... Aha, ilyen DM5. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. De most adják ki majd, novemberre vagy decemberben adják el újabbat. tudom, de nem tudom, hogy megéri vagy nem. Mert visszament az árakrömb, kezdenek visszamenni. 2600 hát x, lehet venni már 12 ezeré, protestors. 2600-as. Az tér az meg, hogy se 1600-as. Egy kicsit egy, fok, egy fokkal jobb, de nem sokkal. Vám ugyanaz. Nem tudom, mi lesz. Olyan. de a nagy siák etesek hát is. Pár pillanat, de kijön a legújabb, már is már az ilyen direkt ismét jó. Új szockez van neki. Aha. Mit mondanak, nagyon jó vagy? annak dupla táfos, nem? Kulcs. Nem tudom. A szerverre fogták rakni. Számolnia kell nekik csak ilyen adatokat, nem minden szar. Jelentkezik be ilyen titkosítási kulcsokat, tudod. Ha belépsz, akkor ilyen titkosított ilyen szar linkeket kapsz vissza azt számolja ki az. Az az a dolga, nem? Azt kell számolni rendesen. Á, hát, nem tudom meg. El vagy Na jó, egy fokkal lehet, hogy akkor is. Elég vastagom van itt a szélén is. a buzán rá dobom, az nem fog, kikelni, ki fog kelni. Húzza, ami itt van. Meg lesz az. Meg lesz az. Ezen a héten még lesz. Máma milyen nap? A hét év van. Neked van máma? van? Hát visszahozzam én azt a legközelebbi alkalommal. Felgrent a, a telefonja, mondta, ne? Szét, belenyomtott töltőt, annyira nyomtott, szétment ahol bele kell nyomni neki. A micro USB része. Ha lehet, hogy az... Nem tudom, hogy... Hozzá hasonló volt. az az LG Optimusod? LG telefonod, ami van az a kis Az akár az élmény, nem? Hogy érted? ma utázna justatých karikát. Pojď, Na jég vége. hogy mekkora szomja. Majd ez nem hiszem, hogy nagy. Én nem vettek szembe. Nulla nagy a szomorú.

egentligen i helg. Kemény. Nem azt, hogy kemény, hanem a szalmát nem bírt alá. Okay Formás folyamhoz jöttenek a presszit? Mi? Formás hogy ne formás Szerintem nem tő. Nem aztán így itt fel is képesek, jó. Rárakja, és akkor majd képesek, hogy is kicsit, rábírja tenni a visszaállítam mindegyikre. Na, mindegy, ezt tudom. csinálják? Ja. Windows Rárakod a játékot? A Windows X-re, érted? És akkor azt a két fájt megfogja? Melyikre? Hát ezt De Igaz, két egyen visszaállítva neki? Nem. Úsznád meg, hogy az a game tudjon futni Windows 7-en. Érted? Windows 7-es a gépen. De az ugye neki tudod. Neki, van neki 7-esse, meg 10-esse. Érted? Azt hát megveszem. Azt úgy csinálni, hogy a Windows 7-en dolgozzon a game. Érted? Ezt akarom mondani. itt rengeteg itt a szél. Összenyik hogy dolgozik látom. De aki a dolgozik a tankú Igen. Nem ki a zsákokat. Így a Aztán tudom. Hát, szűken. Hát nem biztos, hogy vastag lesz a hús. Meg megcsinálod. Yeah. Lord's Supper. Yes. Alwi, alwi. Ei alwi, sasa alwi. Ha salaantiisara ku xaaran suura. És mondtak, milyen volt a Budapest? Jó. Azt mondták, jó volt. Sok ember. Sok autó. De szóval, képzetek eljön. Ott Attila olcsóba kell a dízelni. Olcsó kell? Hát jó, olcsó, meg a benzin olcsó, nincs egy euró. Nem olcsó. Mint egy euró a benzin. Hát mondom, se a benzin, se a dízel. Milyen sokba kerül? Hát kérdezd meg a muskó. Nem kerülne ilyen sokba, akkor tönkre menne az állam. Most tudod a... Tönkre menne az állam. Megrágja úgy szerintem. De kemény minden. Ha megvették az arab tozómat itt a Ha Nem az övé az arabi. Eladta az arab. Eladta az arab, mert olyan adókat baszott rá biztos, hogy mondta neki, hogy ez nem éri meg. Nem, és esik ott az eső. Házad még az esőt esik. Természetesen alig van a műsterem. Érted, akkor még mi a Nem érnek. Inkább jobban jár, háládja. Eladta. Valva. Arra, mikor éjszaka túlják a vízágyán, úgy kellene nekik, hogy Jézus által ötletének egy bizonyos felén, Nem mindjárt, nem mindjárt. ott, ott vannak a fők, számolják, hogy mennyi szólt be, mennyi lett beleöntve, mennyiben pomogyarára vagy hektárjára, azt azt számolják. Hagyjad ezt a pillanat, az már ott jó lesz, körünk a malátára fújtott fő. Hát akkor dobáljuk. Right. hogy csinálták, a én meg Elküldte traktort, hazaja maggá, tették a bácsának, a kukoricát, hogy megtette a munkát, egó beszélve, hogy funereztük, kinek a főzőt. Aztán éjszaka mentek, hogy tették ezt. Loknak osztanik én minden irányban, hogy azt is, hogy Tudom, hogy loknak. Igen, és mennyi kapják meg azok, meg a napszát, meg a hibaja? Mennyi kapják meg? Nem annyi, mint te. Hát ugyanannyiba képi azt. Te látod ezeket a szállákat, a kiutatásokat, annyit fizették meg? Erre figyelj, nincs ennek jó, hogy politikus szállásak muszáj fizetni. Nem ingyen, de hát lehet, hogy fele van negyed annyi. Honnan? Lehet, hogy 10 30 40 erre lehet, hogy jobban kapják. Az is nagy misét a sikatán. Attól függ, hogy mennyit teszünk. Érted? Ott már nem úgy van, hogy hogy, hogy mint van, hogy kifizetsz, hanem úgy van, hogy mennyit teszél. Mit tudom én, veszek egy 5000 litert, akkor mit tudom én, akkor

嗯，看一眼，睡着睡着，这着对了。 kell valami más is. Azt itt a sár. van a forraljátéka. Mi? Forraljáték. Mely új már? Olyan, hogy olyan, mint a film. Hát jó, neve is van. azt mondják, hogy 40%-kal gyorsabb lesz az új IND az internet. Na. Rendelőzbe. Na. Hát jó. Szóval ez jó, percet jó, Azaz nagyon, nagyon. Jó. Azért megvegyik. Hát de ha tényleg jó, akkor jó, is veszik. Nagyon, rendben legyen ez a táska most? Láttam, nem tudom. Nagyon dolgozik. Van nagy szája. Csak dolgozik. Jó, benne neki repcéje. Teli van pizza. Aztán annyira nem volna jó, akkor nem vesznék sokat. Na. Na, szoktál vele beszélni. Mi? Na, szok, szoktál vele beszélni. Akkor beszélgetni, vagy úgy الوزن لا يخزي شخص يطلب في mondani az Józsefának, hogy megszólított minket a Szentlélek. Hát. Majd lesz itt a Ferenc atya lesz majd a szuszok. Egy-kettő Ferencet a főnök. Hát a Szentlélek szűk. Láttad a Ferenc atyát most Szentlélek szűk. Nincs Hol? Szóval, hát, hát nem azért ment az a Ferencet szabadkára, mert a szabadkai pap lett a pápa. pápa. Nem a pápa. Érteket. Mindig érteket. Hát, hát azt mondták akkor, hogy értek, hogy felőttek. Azért mondom, hogy akkor már ha így a dolog, akkor följebb kéne kimenni. Hát akkor több fizetés van. <laughs> Erősebb a szentőlek akkor. Hát ma a borlóra. 你下次不补呀？不然。 sárok. Na ide hordják a zenét. Biztos egy valakinek hordják nagyon a zenét. Na most az a negyedik fajta traktor, ami hordja arra. Valaki még összedíj. Majd jöttem. Apa ya? Nama nafas gitu, Pak. kihagyott. Hát ez a nagy templom. Itt topolyán. nagyon feladatot szántani. Nem, nem azt is tisztelek a hogy jobb hallgatni, figyelni. Hogy egyenek haladjon a torozba, és hogy csinálod, akkor így, hogy ne legyen lövészárok, vagy ha fűjt, akkor hogy meglegyen a mezgye, mert hogy szépen forduljon, de hát szerintem. Hogy van átszondálnak olyan, hogy ne lehet a felszínűt megváltozni sababu sera क्या पहुंचता है कोई शांत विराज शांता सदे nem a irányba pártázás, és Mi filozóf fő, az, amit tudod szakal, jó csinál, meg minden. Azt vagy jó csinál. És aztán pártázni. Meg említsz, ha véletlenül mi állítsen dugul, akkor te vagy csináltál, hogy ugrik egyet, ott megy tovább. Mert nem írjatok, hogy több lenne. Ha akarnál tudni, akkor meg, hogy olyan gyorsan, mint ugrik, ott megy tovább.

Sasa gyorsan kopik. Gyorsan kopik. A tesziket azt mondta, hogy mondtam, hogy nézd, nézd, de már Ez van az ugyan kártik itt tenni. mondta ez a varaúti hegdesztés, hogy örökké járod hozzá az ugyonkat, mert ez a forgató fekényét ugye használtam vett, azt nem versenye hogy azt a három osztó forgató fekényét, mert én már elhasználták, és nincs, nincs már, azt hogyha úgy ne akarják csinálni, aztán ki esztergány, meg csapágyat, vagy minden, azt akkor örökké eltöregetni a titányokat. Most ez van. Ja, és a a felhasznál tekint. Mert ami, ami újat lesz volna. Ez már nagyon főszínű. Jó lesz, hogy lehúzom és innen élek. Nem volt tíze már. Nem a faszán volt tíze. Utána, Á, az utána az esze után vette meg itt a szállást főbe, meg aztán árendálta ki a fődeket. Hát azt mondják, hogy Orahovon mindenki azt mondja, de akárcsak neked az Orahovon mindenki azt fogja mondani, hogy ugyanka előállt a drogapunkot azért van neki ennyi tíz, mert azt mondja, másik termel kaprot, meg paprikát, meg, meg cirkot, meg minden, oda hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Daniel. Ezt be kell hozni. Hát, kutya, igaz, tényleg kutya, akkor kutya. Na, azzal lettem volna hozzá, szóval az a való. 大丑 nem egyfajták a fejük. A némelyiknek bevágása itt, a másiknak nincsen bevágás, közepén fölfelé megy, nem egyfajták, nem? De ilyen nagy, az, neki van kupakja a fején, de is van? Ez nem ilyen. vannak szarba, kopasznak, azoknak is. De rosszul hogy hogy Még amikor ki akar bújni a szarba, akkor És akkor nem nő neki ki, vagy Nem. Vitáknak kigyógyna olyan, de ilyen járnáknak nem. Ja. うん。 Rámenjen. Rámenjen le. Ne rásson bele, befelé rásson. Igazi, akkor egy kis piacú figyelj, a közepére menjen. Ne, még a közepére menjen. Egyébként. Lassabban hallgatszik, hogy jóban. Tu already can forget that. Ah, that's not. What's your one? No,

Máma akkor leszi máma, hogy simán kilózás a héten. Lesz úr akár. Lesz szellám akkor. Hát. Azt nem kell hagyni. Na, fejünk bár. Sokára ne hagyj. Rabánik azt mondja, hogy az ezeket a bánik.

Mm-hmm. ಹ್ಞೂ

Gracias. Thank you. sínú ẹ̀yọ́ rẹ̀. Nem lesz megvéve a végén, vagy mi? Nem lesz itt meg, vagy? Nem. Nagyon sokba került, megnéztük. Van rajta kis pálma, a hátnak a pálma, a fejnek. telepon nanti terus telepon hmm. Oh. áromot annak a simán. Másra nem megy. Ha nincs áram, akkor megszakítsák az áramot az állomásokon egy pár percre.

Non mi fa. Az ő nagyon jó, nekem tetszett. Állattekna, adjuk a legyen. Olyan állattekna, a legfőbb, legfőbb a kamra, és szabadon vannak. És te bemész abba a kis kamrába, nem szabad, hogy kimenjenek a legfőbb, de tudsz, hogy egy Hát nem valami... Ez a De az nagyon Az nem is málna. a tudtál.

Stop, we're trying to get

most is szállj már, Az vagy 60. Akar hozni még egyet alfontos volt. Van. Hozni fog, ment a silóra. Tehát még egyet hoz ide. Azt akar. Yeah. vetted a Magyarországon ezt? a... Majd rosszul vetted, vettettek meg ezt a tanyag. Nem, a felügyelti kapcsolat. Hol tett Ez egy Nagyon, mert oda a felítés. szerintem simán. Hol van benne a víz? Mondd meg. Puedes explicar majd. Ezt feltűzteni. Hát így beleteszed a vízbe, és főszívod. Ja, szivacsok se. Thank you. Hát van az arálóban, itt én olvasottam az enyémet. Innen megmutatom, hogy úgy is a számú. De nem kell annyit előre. Most akkor itt akar, mibe akarjunk temetni a sírót hozta? Ez nem olyan il har faire le vele negyed ennyi is elég volna. Azt tudom, mi a felének hozzá annyit ide. Fölösleges. Jó lesz fel! lehány. Csak jön biztos nem fog. ezt egy ilyen a Hát nehogy bazd meg, ha rajta lesz ne mikor. Ne húzd a faszomat, avonunk ki húzd

hányogatok majd le. Erre folyt ezt a javastalat. Erre ide kell rakni, ha ki aki ilyen kis Azt mondom. almás ez is. Más. Nem jött. Kérdezem ember. Igen, most rányod a lapát. vágány, és azt így itt volt. Ahhoz kell. Igen. Igen. Azt én meg... Az a baj, hogy én meg... Amúgy, ha vesszállom, akkor meg lefelé megy, és az úgy nem jó. Akkor letúrom az egészet. No. ha engednek ide, Azt a húzásra. kellene most. Itt van. Mert tényleg vannak ott szép lányok, nagy lányok. Kevesebb. Kevesebb! Billy, God, uh, Hello ott a öreg diáknak számított, ugye? Már most ott öreg diák vagy. Kényekedik hát nekik adtuk elő. Én voltam, én voltam a burkus király, a Lázár az a Mázár király,

Asztalán. Ez a sok, amit akar a feriket. Ez a sok, amit akar. Ez a sok, nem kell szétlenni, azt mondta. Ez aztán jó lesz. És hagyom azt. Ha szétülöd, akkor nem lesz el, nagy is hívják. Vágerra. Már van ott kint a... Két lap. Akkor valamit dobálgatom be. Dobálom, látom, hogy rossz. Látom. fújja, hát látom. Így is, akkor köszök oda. Fújjad, menj. Yeah. Igen. Add majd. Túljad rá. Oda kell. Nem dobáljátok ezt le, mert magad nem mondta. Oda dobáljátok, hogy kicsit hármanat, oda dobáljátok. Nem mindjárt én is Van Nem Itt van egy semmi, amit Göz aşağı. Itt vannak ki. Vannak, még adja. Vágergulás, vagy. majd a másik Van másik is, aztán hát tömessünk be. Ezen is sok van nézem. Na itt az elején mennyit szapottál? Kettő, három. Már szerintem nem Utonajon van. A tripla? Dupla szerintem. Most elfogja. Lapos a gumiben látod? az ilyen. Feltettünk a معلومة Ško stane? Ško stane, znaš? Menjünk ki, kapcsolunk egyet. Hüti! Hütike!